Իր պահվածքով ադրբեջանական կողմը շանտաժի է ենթարկում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Արցախցի ազատամարտիկները Տավուշի սահմանապահների հետ մարտական հերթապահություն են անում։ Ստեփանակերտի եկեղեցում հոգեհանգստի արարողություն է կատարվել ի հիշատակ զոհված զինծառայողների։ Ադրբեջանական բանակը զորավարժություններ է անցկացնում։ Այսօր Երևանում կհանդիպեն ֆուտբոլի Հայաստանի եւ Դանիայի հավաքականները։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդագրության համաձայն առաջնային գծում ադրբեջանական զինուժի կողմից ձեռնարկվող սադրիչ գործողությունների հաջողականությունը եւ այդ ընթացքում կիրառվող զինատեսակների քանակական ու որակական աճի դինամիկան փաստում է, որ Բաքուն հանդինս իր ռազմաքաղաքական ղեկավարության որթեգրել է իրավիճակը պատերազմականին մոտեցնելու հանցավոր մարտավարություն։ Վերջին շրջանում հակամարտ զորքերի շփման գոտում տեղ գտնող զարգացումներն ու դրանց զուգահեռ իրականացվող ռազմաշունչ հայտարարությունները ասվածի վկայություն են։ Այսօր արդեն Ադրբեջանը ոչ թե ինչպես նախկինում էր սեփական քարոշության փորձում է իր իսկ կողմից ձեռնարկվող նախարարձակ գործողությունները մատուցել որպես հայկական կողմին ուղղված պատասխան քայլեր, այլև տարբեր տրամաչափի հրետանային, ռեակտիվ հրթիռահրետանային եւ հրաձգային զենքերից հայկական դիրքերի ուղղությամբ բարբերաբար իրականացվող արկակոծումներն ու գնդակոծումները բացահայտ լկտիության ներկայացնում է ոչալկերպ, քան իր ռազմական հնարավորությունները ցուցադրելու մարտավարական ու ռազմավարական կարևորության մտահղացման իրագործում։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը նախազգուշացնում է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից ворթեգրած այդ օրինակ գործելավոճը ոչ միայն պատճառ են դառնում չարթարացված ու անդառնալի կորուստերի, այլև դեպքերի նման զարգացման շարունակականության խորացումը հնարավոր է հանգեցնի անկանխատեսելի հետևակների։ Ելնելով վերոնշելից Արցախի հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավարությունը տեղեկացնում է ինչպես Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, այնպես էլ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորմամբ զբաղվող միջազգային կառույցներին, մասնավորապես ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, որ հակամարտ զորքերի շփման գծում տեղ գտնող հետագա սրացումների եւ դրանցից բխող հետևանքների ոչ պատասխանատվությունը ընկնում է ադրբեջանական կողմի վրա։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զարմացած չէ Ադրբեջանում թուրքական սպառազինության արկայության փաստից։ Ինչպես Շանտ 2015 զորավարժությունների շրջանակում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը, զարմանալի ոչինչ չկա։ Նրա խոսքով ինքը առաջին անգամ այդ փաստին առնչվել է 1994 թվականի ապրիլին։ Թուրքիան երբեք չի հերքել, որ աջակցելու է Ադրբեջանին։ Թուրքական սպառազինության կերառումը զարմանք չի հարուցում։ Հակառակորդը միշտ կերառել է։ Մենք տեղյակ ենք, անգամ գիտենք, թե ինչ եւ որտեղից է առաքվել, ընդգծել է Հակոբյանը։ Սահմանին լարվածությունը մեծացնելով Ադրբեջանը թերագնահատում է ԵՀԿ միջնորդների աշխատանքը եւ փորձում շանտաժի ենթարկել Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Հակառակորդը չի կարողանում առաջին գծում մեր զինվորներին համարժեք պատասխան տա կամ իր զայրույթը հանի զինվորներից, սկսում է զենքի կիրառել անպաշտպան բնակիչների հանդեպ։ Իրավիճակ առաջնագծում դրեվության վերահսկումը եւ առաջապատстоրաբաժանումները համարժեք պատասխաններով կարողանում են հասցնել այդ ոտնձգությունները։ Նրա խոսքով ամեն անգամ, երբ միջնորդները սկսում են ակտիվացնել հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ աշխատանքը, հանդիպումներ կազմակերպել, հակառակորդը փորձում է սահմանին դրությունը լարելով իր նախապայմանները առաջ տանել։ Պատասխանելով Ռուսաստանից Ադրբեջանի զենք առաքելու մասին հարցին Մովսես Հակոբյանը ասել է, թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարության դիրքորոշումը հրապարակվել է եւ ոչինչ չի փոխվել։ Միաժամանակ ըստ նրա Ռուսաստանից գնած զենքը Ադրբեջանը վերջին տարիներին չի օգտագործել։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախցի ազատամարտիկները Տավուշի մարզի սահմանապահների հետ միասին մարտական հերթապահություն են կատարում, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Պարզելու համար, թե ինչպես է անցել Արցախից մեկնած ազատամարտիկների առաջին մարտական հերթապահությունը Տավուշի առաջնային գծում 3 ուղիղ հերրախոսակապ հաստատեցինք հերթապահություն անցկացրած Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենիաց պաշտպան երիտասարդական գազམ་ակերպության ղեկավար Հարութ Մնացականյանի հետ։ Պատերազմի վետերանների հետ միասին մի խումբ արցախցի երիտասարդներ եւս մեկնել են Տավուշ, մի քանի օր միասնական պահելու հայրենիքի սահմանը, ասում է երիտասարդ հայրենիաց պաշտպանը։ Շատ լավ անցակացավ, այն տեղեկվեստեր կանացինյաց մատական խնդիրը շատ լավ կազմակերպած կատարման։ Մենք էլ իրանց կողքին ենք, իրանց հետ միասին բարձր դրամատուրությամբ ուրախ հացեկացնում ենք։ Այն ուղղությամբ հիմա որտեղ որ մենք ենք, իշե ոչ մի բան չի եղել, հանգիստ նորմալ հասակացավ, բայց կողքի ուղղությունները եղավ։ Այսինքն այնտեղ էլ ու ինչ մեկը կան։ Ոչ մի դեպի տղեկի մոտ անհանգստություն չկա, իրանք մատական իրավիճակի դիապետման իրանց մատական խնդիրը շատ լավ իրականացնում են, մեր գավստարավի շատ խորհրդանշական դերին, այսինքն մենք հիմա հիշի որ եկել ենք իրանց դերասաման պայրը, իրանք լավ են պահում են, ուղղակի իրանց կողքին հայինի զամանը երկու միասին պահում ենք։ Իրանք շատ վստահ իրականացնում են իրանց դերը։ Սուտքն ասենք դա ժողովուրդ չի անհանգստանում, երբ որ կրակում է ժողովուրդը անհանգստանում, բայց ամեն դեպքում իրանք հասկանում են երկատարին աստեապում հակառակորդից շատ բան են տեսել եւ վստահ են դժվարություններն ապահովելու։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի եւ Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ Արցախից 100 ազատամարտիկ մեկնեց Տավուշի սահմանագոտի մարտական հերթապահության։ Աննա Ղուկասյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 13-ին նախանշված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ պետք է շփման գծում նոր լարվածություն սպասել։ Այս մասին գրել է իտալական պարբերականներից մեկը։ Դրանում մասնավորապես ասված է. Լեռնային Ղարաբաղում կրկին սկսել են կրակել։ Ինչպես եւ 1 տարի առաջ, երբ սահմանին 13 մարդ զոհվեց, օգոստոսը կրկին բախումների ամիս դարձավ։ 1994 թվականին սարեցված հակամարտությունը դեռևս լուծված չէ։ Հայաստանը չնայած չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը, իրենն է համարում։ Կուտակված լարվածությունը վերջին տարիներին բախումների է վերածվել, որը սպառնում է նոր հակամարտությամբ։ Սեպտեմբերի 13-ին փոքրիկ հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, որոնք կհետևեն մայիսի 3-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրություններին։ Հաշվի առնելով նախորդ փորձը, դրանից հետո ամենայն հավանականությամբ նոր բախումներ կլինեն։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում տեղի ունեցել հոգեհանգստի արարողություն եւ մամավարություն՝ ի հիշատակ Արցախի պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայողներ Մարատ Ռուդոլֆի Խաչանյանի եւ Արման Վաչագանի Ստեփանյանի, ովքեր զոհվել են սեպտեմբերի 4-ին մարտական խնդիր կատարելու ժամանակ։ Հոգեհանգստի արարողությունը մատուցվել է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի ձեռամբ։ Մոմավարությունից հետո Պարքև Սրբազանը իր օրնությունն է տվել Մարտակերտի շրջանի նոր մարաղահամայնքի մի խումբ մանուկների, ովքեր եկել էին իրենց հարգանքի турքը մատուցելու հայրենիքի հերոս զավակներին։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքնորոշման սեփական պետություն ստեղծելու իրավունքը նվաճել է Ադրբեջանի պարտադրած պատերազմի ժամանակ։ Այս մասին ասել է Արցախի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հասարակական խորհրդի նախագահ Մասիս Մայլյանը։ Նա ներկայացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության հաջողությունների եւ ձեռքբերումների, նաեւ հանրապետության միջազգային ճանաչման եւ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման իր գնահատականները։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք կայացած պետություն, իշխանության բոլոր հաստատություններով ու խորհրդանիշներով։ Լեռնային Ղարաբաղը գործող պետություն է, հետագայում անհրաժեշտ է ամրապնդել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անվտանգությունը, քանի որ պատերազմի հարցը դեռ օրակարգում է։ Ադրբեջանը չի հրաժարվում խնդրի լուծման ուժային տարբերակից։ Ոստի հայկական երկու պետությունները պետք է շարունակեն իրենց պաշտպանունակության ամրապնդումը եւ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն անվտանգության հարցերին, նաեւ զարգացնեն թե Լեռնային Ղարաբաղը, թե Հայաստանը, ասել է Մասիս Մայլյանը։ Ադրբեջանական բանակը լայնամասշտաբ հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ է սկսել։ Զորավարժությունները կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 13-ը։ Դրանց կմասնակցի 65000 մարդ, մոտ 700 միավոր զրահատեխնիկա, ավելի քան 500 հրթիռային եւ հրետանային սարքավորում, մինչեւ 40 ինքնաթիռ, 50 ուղաթիռ, 20 նավ եւ այլ համակարգեր։ Օգտագործվելու են նաեւ անօթաչու թռչող սարքեր։ Պաշտպանության նախարարության տվյալները երկրի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հրամանատարության ներքո անցկացվող զորավարժությունների նպատակը բոլոր տեսակի զորքերի մարտունակությունը ստուգելն է։ Հրամանատարաշտաբային զորավարժությունների ընթացքում իրականացնելու են զորքերը լիակատար մարտունակության բերելու եւ այլ վարժություններ։ Բացի այդ, զորավարժությունների ընթացքում ստուգվելու է ռազմական միավորումների եւ զորամասերի պատրաստվածությունը զորահավաք իրականացնելու հարցում, որոնց մասնակցելու են նաեւ ավելի քան 6000 պահեստային զինծառայողներ։ Ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանը համոզված է, որ Ռուսաստանը կտրուկ կարձագանքի, եթե հարավային Կովկասում Ադրբեջանը սանձազերծի նոր պատերազմ։ Նրա խոսքով դա է վկայում նաև վերջերս Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Բաքու։ Լավրովը փորձում էր Ադրբեջանի արկածախնդիր դիկտատորին հանդարտության կոչ անել, ասել է ադրբեջանագետը։ Ըստ նրա վերջին երկու տասնամյակում Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով անընդհատ հայտարարել է պատերազմ վերսկսելու մասին, որին արդեն ադրբեջանցիները թերահավատորեն են մոտենում։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Ղարաբաղում բոլորի համար դա սովորական բան է դարձել։ Մենք ամեն օր պատրաստ ենք պատերազմին, իսկ Ադրբեջանում այլ վիճակ է։ Նրանց ղեկավարությունը այս տարիներին այնքան է խոսում պատերազմի վերսկսման մասին, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը արդեն Ալիևյան խոստումներին չի հավատում ու հիմա, երբ թեժ դրություն է սահմանին, նրանք իսկական ցեյտնոտի մեջ են, քանի որ իրենք իսկ դադարել էին հավատալ իրենց նախագահին, որ պատերազմը երբևէ կսկսվի, ասել է գրի Գրիգորի Այվազյանը։ Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Մոսկվայում հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն հայ-ռուսական երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, կանդրադառնան քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտերում փոխգործակցությանը, մտքեր կփոխանակեն Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ինտեգրացիոն գործընթացների շրջանակներում համագործակցությանը վերաբերող հարցերի եւ հետագա ծրագրերի շուրջ։ Հռոմի Պապը կոչ արել Եվրոպայի կաթոլիկ համայնքին ընդունել փախստականների մեկական ընտանիք։ Յուրաքանչյուր ծուխ, յուրաքանչյուր կրոնական համայնք, յուրաքանչյուր վանք, Եվրոպայի յուրաքանչյուր տաճար ընդունում է մեկ ընտանիք, ասել է Ֆրանցիսկոս Պապը։ Պապը հստակեցրել է, որ առաջինը փախստականների ընտանիքներ կընդունի Վատիկանում երկու եկեղեցական ծուխ։ 2015 թվականի սկզբից ի վեր Եվրամիության տարածք է ժամանել մոտ 350.000 ներգաղթյալ, նրանց շարքերը ամեն օր ավելանում են հազարավոր նոր ժամանողներով։ Եվրահանձնաժողովը հայտարարել է, որ աշխարհում ներկայիս միգրացիոն ճգնաժամը ամենախոշորն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներից։ Մարզասերների համար Եվրո 2016-ի ընտրական փուլի հերթական տուրում ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը այսօր կընդունի դանիացիներին, որոնց Կոպենհագենում պարտվել է 1-2 հաշվով։ Վիվարոն Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը գնահատում է 4-2 գործակցով, հյուրերինը 1-9, իսկ ոչ ոքին 3:45։ Այսօր Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում կայանալիք Հայաստան-Դանիա հանդիպումը կսկսվի ժամը 20-ին։ Հայաստանի հավաքականը ունի 1 միավոր եւ Սերբերի հետ եզրափակում է առաջին խմբի մրցաշարային աղյուսակը։ Դանիացիներն ու ալբանացիները վաստակել են 11-ական միավոր, իսկ խմբի առաջատարն է 12 միավոր հավաքած Պորտուգալիան, որը մեկ խաղել պակաս է անցկացրել։ Սանկտ Պետերբուրգում շարունակվում է բռնցքամարտի պատանիների աշխարհի առաջնությունը, որին մասնակցում են 51 երկրի 386 մարզիկներ։ Մրցաշարի երկրորդ օրը Հայաստանի 7 պատվիրակներից եւս երկուսը հաղթարեցին առաջին փուլի արգելքը։ Իրենց մրցակիցներին հաղթեցին եւ հաջորդ փուլի ուղեգիրն վաճեցին 46 կիլոգրամ քաշային Արման Գալստյանը եւ 50 կիլոգրամ քաշային Արթուր Բարեյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց տեղունների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հարավ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։